To je Allahova dobrota prema nama. I kada bi mi brojali Allahove dobrote prema nama, nikada i ne bi mogli prebrojati. وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا kada bi brojali Allahove blagodati, ni'mete koje nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao, ne bi ni jedan matematičar, ni jedan kompjuter, ni jedan stručnjak, ekonomista, ne bi mogao nam dati zadnju cifru Allahu i blagodati prema nama. Neka je salavat i salam na vjeroučitelja ovog Islama, našeg Resula, minenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu častnu porodcu i sve sljedbenike ehli sunneta do sunnjega dana. Mnogi će svojim glavama sada pomisliti o čemu ćemo to pričati. Pričat ćemo, jel tako, u aktualnoj temi koja se zove Islam. Islam je uvijek aktualna tema i o islamu se nikad ne može ispričati. Kur'an kaže ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا kada bi more bilo mastilo more da se ispišu riječi gospodara tvoga znači riječi islama more bi presuhlo presušilo a ne bi riječi gospodara tvoga pa kada bi to još pomogli sa još nekim morem Zbog toga, draga moja braća i cijene sestre, o islamu treba govoriti. A mi kada govorimo o islamu, mi govorimo kao Allahu wa kao Rasul. Srpimo to iz objave, iz vahjejn, iz dvije objave. Jer kaže poslanik kada je salatu wassalam u titul Kur'ane وَمَا مِسْلَهُ مَاهُ kako je došlo u sahil džamija sa ispravim lance prenosilaca, dat mi je Kur'an i ono što mu je slično, što ga pojašnjava. Dat mi je Kur'an i sunnet. Data nam je muđiza govor. Mi plaho od Musaovog štapa ovaj umet koristi nema. To je samo ibret nama šta Allah sve može da učine kada Allah hoće da muđiza bude obični štab. Oma tilke bi emilike ja Musa. Šta ti je to u desnoj ruci o Musa? Kale hi asaje etavakev aliha wa hušu biha ala ganemi. Ovo je kaže štab s kojim ja oslanjam se na njega i sa njim dopačam grane svoje stoci i još neke poslove sa njim obavljam. Štap. Nije to ovaj štap što naši didovi nosi. Ovaj štap je, neko se napatio oko njega. Musa li sram usti ko neku trpi u spun. Ali Allah kad je naredio da ona bude muđiza, znači taj štap je sredio i Firauna i sve njegove bakrače. I sirbaze i svu njegovu magiju. Štap. Nama je dat Kur'an. I zato mi moramo da budemo ashabul Kur'an, nosioci Kur'ana. Da ga učimo i noću i danju. Da po njemu živimo i da učimo Kur'an. Zato Allah te bareke wa ta'ala kaže faqra u ma te jesara Kur'an. Učite što vam je lako iz Kur'ana. Pa zbog toga mi imamo muđizu s kojom trebamo čovječanstvo da ostajemo bez teksta. A to je govor Allaha subhanahu wa ta'ala koji se sastoji od 114 surjeta i ne možemo mi tako lako to sve ispričati. Proće naš život, a mi sve blagodati i pouke i poruke iz Islama nećemo iscrpiti. Neki će kazat, kusto hodo, šta si svašta vidio? Vidio sam svega i svašta. Vidio sam ono što je najavio naš gospodar. Vidio sam dvije skupine ljudi, Tarikum fil džendeti o Tarikum fil sa'ir, osim ako se ne promijene u Allahovom kadru nešta. Vidio sam skupina koja je zadrla hoće u džennet. Ljude koji se vraćaju islamu, a bili su sinovi islama pa se odmetnuli. Ili to za leđa zabacili. Vidjeli da je materija nije riješila problem duše. Jer Kur'an kaže وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَنْكَ A onaj ko ostupi od Kur'ana, njemu je tegoban život. Skučen život. Pa su ti ljudi vidjeli, evo imaju sada kruna i švedski, i danski, i norveški, i finski, dobro, finsko je euro, imaju franaka, imaju eura, imaju i drugi viza, i imaju drugi deviza, međutim, ne rješavaju sa tim problem tuhovnog zadovoljstva. Pa mnogi se vraćaju, hvala Allahu tabarake wa ta'ala, i traže sreću i spasa sebe u islamu. Pogotovo što me je posebno zadivilo, vraćaju se ljudi koji nisu na dobrom glasu prije bile na ovim prostorima. A to su naša braća Romi. Koji po Italiji i po selima ide pravi. Znači oni mi odgovorno tvrde da u Italiji nigdje nema sela, a da nema meseđi. Ja sam se djelomično u to uvjerio. Bio sam njihov usatir, deset kuća nekakvi u selu, neki hangar, poljoprivredni koji je otkupljen kupili su ga u kešu i pretvorili ga u ogromni meseđin. A s druge strane vidimo i one koji nisu sinovi Islama, nego su kršćani ili drugi opcija kako prihvataju Islam. O bi fadlillahi azza wa jel vidimo te pojedince iz raznih znači struktura života. Upoznao sam jednog mladića iz Malmea, ili tačnije Lunda, jedan mali gradić, na početku Švedske, kad se ulazi iz Danske, mladić Ibrahim, 23 godine, traća hafiz Kur'ana, magistar arapskog jezika, znači moj njegov razgovor je bio na kuranskom jeziku, Čovjek za koga njegovi bližni prijatelji tvrde da nikad žensko dodirno nije. Čovjek koji kao da se u Mekke rodio. Znači čovjek budućnosti. Šta će sada švedska nacija kazat kad se takvim, sa takvim sudarim? Ili šta će Bošnja sutra kazat kad mu sve dođe i počne da mu citira Kur'an? Kao što je rahmetli šeh Jusuf Srbima i Hrvatima u kafe domu Zenici učio Kur'an, a oni slušali, pa ovi taguti pogasli svjetla, a on dalje citira Kur'an, pa on kaže, ja Jusuf, ovdje neko nekoga vara, kako sad možeš tumaći da, tu, da čitaš? Kaže, ja rab, pa ja ovo znam na sami. Znači, pred ovu davu i pred ovaj islam ne može ništa stati. I ovu će davu i ovaj islam ponijeti Romi, ponijeti Švedi, ponijeti drugi narodi. I vi znate da se u komentarima spominje da će pred kijamet najveće zastave islama nositi Benu Ishak. Znači ne Arapi u prevodu. Bizantici, Današnji evropljani. I mi vidimo bi fadli Allahi azza wa jel da se ti pojedinci mahom odazivaju u islam. A i ovi sinovi što su potekli od islama i od muslimanke i muslimana, vraćaju se, sad čekamo sljedeću epizodu, koja se zove Ida džaje nasrullahi ul fetih. Vora ejte nase jedhulune fidin illahi efuađa. Čekamo epizodu kada će ljudi u skupinama na valt imali bujroma u islam. E ovdje se ja malo zadršao. Šta ova vjera od nas traži? Ova vjera, draga moja braća i cijene sestre, traži od nas kvalitet. Znači, mi se moramo pobrinuti da budemo kvalitetni muslimani. Jer kvantitet uvijek zavarava. To je vehen. To je ona bujica na, na vodi. To je ono što, što je pjena od koje se ne možeš ni napiti, niti glad u tolici. To je nešto što vara, to je magla u celofanu. Pa zbog toga moramo shvatiti da je na nama svima da se potrudimo da kvalitetni muslimani budemo, to jeste da se drugi u pozitivnom smislu u nas ugledaju. U našoj akidi, da ne zavodimo u zaru ni sebe ni druge u našim ispravnim dijelima, da ne bi bili odgovorni za one koje smo odveli u zabludu svojim izmišljenim ibadetima, u svom ahlaku moralu, da budemo moralni, da se, znači, upire Ilejna bil benan, da ljudi prstom pokazuju u moralne ljude koji se stide prvo Allaha subhanahu wa ta'ala, zatim stide se pred sunnetom poslanika, ali salatu wasalam, stide se stari o sebe, stide se učevni. Stid je dio imana, kako je kazao poslanik, ali salatu wasalam. dolazi, draga moja braćo, bolje vrijeme. U najmanju ruku dolazi vrijeme kada će se moći iskazati kvalitet. Jer do sada se uglavnom smeće prodavalo kroz kvalitet. Lijepo ukrašeno, ali ti tamo čošku pogledaš, kaže Mada in China, ha? i ti onda se razočaraš. Zbog toga svima nama je obaveza da se što bolje pripremamo za ovo vrijeme. Ovo vrijeme i ovome vremenu neće ti plaho od koristi biti onaj nenin i dedin islam. Da znaš imanske islamske šarte kao papagaj i da znaš do RMT Rekeife, a ne znaš šta to znači i na kraju sa tim RMT Rekeife i imanskim islamskim šartima sam sebe derogiraš u svojim postupcima. To ti plaho, taj neni ni dedin islam za ovaj vakat neće da plaho moć koristiti. Znači moraš islam uzeti sa izvora, Pa ono što te dedo i nena naučili, ako prođe kroz tu tradiciju, nurun ala nur. To je dobro na dobro. A sve ostalo neće moći podnijeti ovaj period kada će doći do izražaja kvalitet u svakom pogledu. Neko će nam kazati, aj malo bud, čovjek, događaja. Te nam malo ovo protabiri, šta se ovo dešava. Nismo mogli da sanjamo da će odjednom tuniski narod imati snage da izađe i da uspostavi džemat na ulici. Pa ko je imao priliku da pogleda neke prve one snimke, vidiš kako ljudi ne znaju džemat klanjati. Za bolcu bolio od Albanaca kad se Albanija otvorila. Ne znaju ljudi kako se postapava, kako se sataju u sap, a hoće. Zato što godinama nisu mogli da rahat u džami odu, a li da o nekim drugim principima islama razmišljaju. Jedan od ljudi koji je ovdje u našem okruženju je pričao da kada je krenuo Medina fakulte da je morao tekstir Ibnu Kesira zakopat u pustinju. Jer to veli ako mi nađu u kući, sad, sad će čeljak biti na najzvijen. Možete misliti da kod nas dođe do takvog stanja. Kada ne smije, znači, jednu tradicionalnu knjigu, jedan tradicionalni tefsir, da držiš u svojoj kući, A kamo li onda da izraziš šajru islam? Da izraziš ponos islama? To je bilo prije dva mjeseca nezamislivo. Ali kad Allah Đelešanu hoće nešto, on samo zato kaže budi i ono budi. Nemojte da vas zavarava, ovo su promjene, ovo je jedno raskravlje, raskravljivanje situacije da se može početi kvalitet izbacivati. A na ovakav način neće islam doći. Ovo je samo pravljenje bolji uslova za daije, za učenjake, sloboda govora, donekle opet, da se može nešto kazati. A put do uspostavljanja šrijata još je dug, još tu treba Jer narod fakribu šejla jopi, pa ćeš ti vidjeti kako ljudi izgovaraju neke parole koje nemaju mjesta, ali čovjek kad nešto ne posjedi, ne može to dati. Treba ubrizgati u njega principe islama da bi on mogao živjeti za tu ideju, kao što je prokleti skroz, Josip Broz, ubrizgao ideju i svi su nosili tu štafetu, jel tako? i pjevali druže Tito, mi ti se kunemo. To je bio javni nijet, jel? To je bila telbija da sa tvoga puta ne skrenemo. I ko je god pokušao da skrene, ha, bio je kažnjen na ome svijetu. Kažu, čovjek ušao u prodavnicu poljoprivrednu da kupi onoga umjetnog džubriva, pa ono bilo oni nadinci, kan, ovo ono nešto skračenca, a na televiziji svake nedelje, to zvolite da se obratimo, one komunističke emisije, i on pita ga, trgova šta ćeš, kaže, ima li SKU džubriva. Izletlo je niko ono što, što ga je opteratlo, zna da je to džubar. Nije to umjetni džubar, to je bio pravi džubar koji smrdi sa svake strane. Kaže ovaj trgovac, samo da pogledam u skladištu. A to je značilo zovi žandare, milicija na ramena, fatajte ovoga, evo kaže, ste vi umjetni džubar. Znači, kao što ovih dana u Misru izlazi muftija koga misrici zovu guma, ne kažu džuma, kažu smrdio se, guma se usmrdila, pustila svoj smrad, znači kad se guma zapali, ili kad počne, znači da, da puca, kako ona smrdi, ostavlja čak trag na putu. I onaj dim nije nikakav lijep da privlači. E tako i gum'a svojim znači, smrtljivim fetvama i letvama želi još taj zbunjeni narod više zbun. Tako, draga moja braćo, ovo je samo jedan, ako Bog da veliki, veliki su ovo naznake hajra koje će tek doći. I ovo je pucanje okova, oni firaunski, pa će biti više slobode da se može kazati riječ, riječ istine, a nikako nemojte očekivati, gotovo je pao Zainul Abidin, lijepo ime, a ružna li tipa, jer on se svi kite lijepim perijem. Onaj se zove Hadimul Haramein, sluga dvaju harema, a on je hadimul haramein, vjerovatno. Ona je što ruši dva harema. I vidite, sve ruši okolo. Zato je, ovoga vamo, medu nije cijel ni francuz, ni italijan, našao mjesto kod hadimul harameina. Niza s istog menheđa. Istog menzeba. Samo se razlikuju. Jedan nosi ovakvu bradu, drugi nosi nakvu krvacu. Ali ovi događaji, draga moja braća u misru, raduju zato što jednostavno taj Firaunčić mora pasti. I ovo je dokaz da dolazi Islam i Čafir je ovako lone sada prste u čitavom svijetu, kažu ovo, ovo nije na dobro. Dan se češu i naprijed i nazad, kažu šta ako islamisti dođu na vlast. Ne kažu ovaj 60 godina zovom čini svom narodu. Allah se smilovao Halidu i Stamboliju da je samo precizni za 5 mm bio 5 cm, direktno bi ga još tada u srce pogodio. Ali on je Gajru Mubarek. On nije Mubarek. I on nije Husni, nego je on usmrđeni Gajru Mubarek koji ima 83 godine međad, ali spreman je znači da od svog naroda pravi sapun. Hitler nije bar tijel od svog naroda pravi sapun, nego je tražio neki Roma, Židova, nešto. I to je uveličano, to je velika laž, da je toliko miliona česti sapuni toliki. Do, do, danas, do današnjeg dana bi vele prodaje prodavale taj Madein Hitler. Sapun nema to, to je samo bila znači parola i napuhano. Kažem, ovi događaj svakako vjednicima dolaze kao jedno rasterečenje. I reći vam, braću, još jednu stvar, možda niste znali, ali ono kaže naš narod, ko kopa sam sebi jamu, u nju upada. Znači, sve je stremno. I dobi, ta su sva zelena svjetla od svi arabskih vladara da se početkom marta zbriše sa lica zemlje Gaza. Da se pobije što se može pobiti, da se porobije što se može porobiti i da zato niko ne odgovara. A ova je Anama on, Gajri Mubarek, uradio sljedeći. On je ozidao zid kompletnom zonom, znači koja granči sa misrom, u dubini 6 metara gdje je stavio posebne neke specijalne kamere. A onda 12 metara povije zemlje, tako da tudan i avion ne mere preskočiti, kamoli insan koji po zemlji hoda. I onda je doveo vodu nekakvu, nekakav potok rijeku, koja znači ide dinem tog pojasa graničnog ko bi god pokušao kopati ispod zemlje duboko negdje, sigurno bi se znači moralo helačiti i utopiti. Kopao si sam sebi, drugima jamu i da uživaš i naslađuje se da se u njoj tuše drugi potlačeni i osakačeni i gladni i žedni, ali će te Allah Đelešanu poniziti pa ćeš ti u jednu od jama neki dan se obratio jedan šeh iz Misra preko Čezire, pa je rekao javno da tog insana u najmanju ruku trebamo ruke i noge unakrst potkinu. Pa mu kaže ovaj voditelj, gospodine šeh, znaš ti da su krupne riječi? Kaže, jeste, ali nakon ovih riječi nema drugo osim emma nasru, emma šahade. Nema ili pomoć od Allaha Đelešanuhu, pa da se to desi i gore od toga njemu treba više, ili da bude pobjeda, to jeste šahadet, ako ubijem, budem ubijen na ome putu, pa nemam šta, nemam šta izgubiti. Tako da ovi događaji, draga moja braćo, mi ne očekujemo kao islamisti nekakve, nekakav šarija sad u Egiptu, u Misru, ali sigurno je ovo jedno, jedno veliko rasterećenje, jer ovo je, znači, jedan, da kažemo, serijal padanja režima koji je najavio poslanik ali salatu wasalam. A nakon padanja ti režima, po riječima poslanika ali salatu wasalam, radit će se na uspostavi hilafeta ala nehđinu buor. Na principima poslanstva, na principima znači kako je to radio poslanik ali salatu wasalam, to znači neće će dolaziti objave, objava, ali će se pojaviti znači ljudi koji će vratiti principe šarijata na ono prvobitno stanje kao što je bilo u vrijeme poslanika, ali salatu wasalam. I vi vidite da se hvala Allahu tabarake wa ta'ala svijetom polako sklapa mozaik i sam svijet priča o islamu. A pogotovo je bitno ovo što se događa u Misru, jer je Misr jedna od najbitnijih regija, jer je to sve vezano za Palestinu, za Kudz. I to je jedan najjači arapski narod. Znači, ja nisam upoznao mistrica da je metar i žile. A nisam upoznao jemenca da ima dva i kucu. Znači, uglavnom su mistrici ogromni ljudi. Imaju problema sa viška kila, pa se moraju trčati, moraju. Tako je Allah stvorio i oni su najjača, znači, ta snaga mišića koja radi i po Saudiji, i po Kuvajtu, i po Siriji, i po Jordanu, i po drugim državama. I taj narod, vidjeli ste ovih dana, to, to se nije dešavalo kako je hilafet pao. Da milioni ljudi klanjaju džumu na otvorenom. Treba postati pitanje, je li ova džuma ispravna? Klanjaju se na otvorenom, muftija je bio kste te hutbe, izdao je petvo, desni drže pred te hudbe, a ako ne bi ispravo mogo ni podnik. Znači, draga moja braćo, ovo su veliki hajrovi koji, koji dolaze. Ali, ono što mi sebi i drugima preporučujemo, pored toga da puno činimo dovu za našu braću i molimo Allaha te barake wa ta'ala da se svi ovi znači silnici da je Allah ponijezi pred očima svojih naroda i da popadaju znači sa tih stolica i da budu poniženi na dunjaluku prije ahireta zbog onoga zuluma koga su činili svojim narodima, a nama i drugima ostaje da izlačimo pouke i da se što bolje odgojimo, jer Ashab je bacio strelu pa je rekao ubio sam ga, alhamdulillah. Pa je Allah Đelešanu objavio Oma ramejte iz ramejte. Walakin Allah rama. Nisi ti bacio kada si bacio. Nego je Allah bacio. Pa znači mi se, draga moja braća, moramo odgojiti. Da ne budemo zloupotrebljeni. Da nosimo nečije pogrešne parole. I da bacamo kamenje. A onda opet neki kip dođi. Opet neki novi fanam dođe i novi iblis na dvije noge vidljivog karaktera i on nam bude i sa njim budemo zadovoljni. Zbog toga moramo se odgajati i moramo znači u tom odgoju ustrajavati, moramo znači znati koju god kariku islama preskočimo, košta će nas kroz život. Šta ti vredi ako si ti rekao ja ne mogu savladati suferu, ali ja imam islamu akidu, to je dobro, nek imaš islamu akidu i bez toga se ne može. Ali kako ćeš ti Allah obožavati? Hoćeš na kineskom jeziku ili na perzijskom? Kako si mogao savladati sve jezike? Ja u Italiji, tamo se kaže, ovaj, ko puno priča, kako se kaže na italijanskom, puno se kaže, ono, nešto ima ona riječ, i ovdje se ova. Padla je. Bošnja padla, padla na talijanskom. Dođeš u Njemačku, kaže, vizec, vigec. Odeš u, u gore, u Skandinaviju, kažu, taštora, je li tako? Odeš lijevo, desno, i svi naučili te jezike. I svi znaju kako se ovaj do para dođe, kako se do socijale dođe. Ne mereš neko se ne dođe do toga, pitaš i kefen hal, kaže, ne znam ja taj jezik. Ali ima an nadiru la hukna lehu. Zaibratio sam se neki dan u jednom od švedskih gradova, upoznao sam jednog šeha koji je porijeklom iz Iraka, kaže, ja sam 23 godine u Švedskoj i ne znam švedski jezik. Nisam cijelo da ga naučim. Pa dobro, še je rekao, bar one, kalil min kalil, bar ono nešto kaje, kalil min kalil, i to ne znam. Ne zna, ne, nisam ti ovo ništa. Kaže, ja sam se borio 23 godine da ne naučim taj jezik. I uspio sam kaj bi fadli laj azzeođe. A zato je čovjek šejh. I možda najučenija ličnost u Skandinaviji. Zove se Abu al-Anfal. Otac klijena. I baš alim, šahsije. Inša Allah da će nam doći razvijarati na ovim prostorima. Zato kažem, draga moja braćo, odgoj a u tom odgoju učenje arapskog jezika. Ako nisi do sada, od danas, od večeras, pokaj se Allahu Đelešanu što je bilo juče i kreni. Ko što si učio put, putem super išao vi kao ze, zi, zu, de, di, du, be, di, bu. Ljudi kažu ovaj nije u redu, vidiš da nešto priča sam sa sebom, a ti sad učiš Kur'an. E tako kreni i počni kao što dijete počinje pitaš da ti je ruka, kaže evo, ti je nos, neka tromaši nos i ovo i tako dalje. Svaka prva lekcija je teška. Ali kreni, dragi moj brate. Umet ovaj treba da se ujedini na akidi. Treba da se ujedini na menheđu i treba da se ujedini na ome kuranskom jeziku. I zato je Omer u svom vaktu šetao poslanikovom džamijom i tu ko, ko brblja s arabskim jezikom koga ne izgovara kako treba, tuko takve ljude. Šta bi sa nama radio? Sve bi nas pobisio za jednu nogu, rekao, da vam se krv malo rati u mozak, da vidite koga vi ovde ismijavate. Znate sve jezike svijeta, a nećete da učite svoj jezik s kojim razgovarate sa svojim gospodarom. I draga moja braćo, mi od tekbir Allahu Ekber, tekbirul ihram, do selama mi smo arati. Ne smiješ tu ubaciti jednu albansku, ni švedsku, ni dansku, ni finsku, ni englesku. Ne mene se praći francuzu namazu. Moraš biti arab. I to arab. Nema arab. Znači, moraš biti arab. Moraš se poarabiti. E, kad je to već tako, te malo izađi za maza. Jer nije samo islam namaz, jel tako? To je jedna bitna karika i to je stup islama ali budi Arab, Arab, jel tako, teško ćemo mi ovo P, zamijeniti sa B. Zato kad je bila neka šega ovdje, vi znate Srajlije, u nje je i vjera postala za šegu jedno vrijeme bila, pa je bilo neki cirkus da će doći neki šeh, treba neki brat da ga dočeka, kako se zove, kaže, Zetarlini. I ovaj napiše na onoj velikoj, znači, papiru, ja, ja čekam šeha Zetarlinija. Pa sam onda sjetio kaj trase zove brata, veli ovaj, pa znaš da ono u arabskom jeziku nema P. Kako ovaj, za P, pa kao ono iz Italije dolazi. Pa on malo se kaže ovaj, po italijanskom ima kao P. Zato kaže, draga moje braće, cijene sestre, sada u ovome momentu prioritet, svi prioriteta i mislim kroz to da se možemo dobro, dobro za Allahu pomoć odgajati, jeste da učimo kuranski jezik i da se natječemo u tome, puno ćemo lakše biti kad znamo da smo svi u tom hajili poslu. Danas sam bio oko jedne hađinice koja ima 70 godina. Ostalo je još tri harpa da nauči super. Sanjala rahmetli doktora Ačma Skendelovića kako je pokazila super. I ona je uzela superu i krenula da uči. Još tri je harpa ostalo. Znači, ako može nena od 70 godina, da uči suferu. Kako onda može čovjek ili mladić ili ljudina od 40 godina da kaže ja to ne mogu. Pa ti ne moraš biti sebevi. Ti ne moraš biti najučevniji u arabskom jeziku. Ali možeš bar da znaš ono što učiš u namazu i ono što izgovaraš da znaš šta to znači i bit će ti slađi. Kada znaš nekom kolaču šta sve ima, slađe ti nekako, jel tako? Kad viš da je samo sok multivitamin, odmah ga naručiješ. Multivitamin, ima svi vitamina, jel tako? Zato kaže, draga moje braće i cijene sestre, ovi događaji treba da nas raduju. Ovo je, inšallah, bolje sutra za islam. Znači, sada da krenu židovi na našu braću u Palestini, ja mislim da bi ehlu misr prvo popio tu rijeku, da je nema nikako za Allahu pomoć, onda bi probio svojim pesnicama taj zid koga je odzidao Gajro Mubarak taj potporni zid, a onda bi, znači, zubima derao sinove majmuna i svinja i zato se sada i Obama i njegova sitna raja pobrinuli šta će sada biti. Kuda ovo, ko će sad za kormilo upati? Kud ovo ide? Ide, inša Allah, prema uspostavljanju onoga što je najavio poslanik, ali i salatu wassalam. Ali, vi znate, draga moja braćo, pa Palut kada je poveo vojsku, odma je na tehečki sve. Odma je tijelo da vidi s kim ima posla. I evo mi se i ovjeravamo i na ovim prostorima. Često te zavara čovjek koji ti pukne priču. Sad kad kažeš, da brate, salam aleikum, onda moraš sa njim prvo da vidiš talasne dužine, šta razumije, šta ne razumije. Moraš ga malo miruhat. Pa tek onda opet mu ne smije, znači, ovaj, puno informacija kazat. Ne treba to sve ni tragično gledati to je iskušenje kroz koje mi prolazimo, jer smo mi jedno vrijeme davali jedni drugima visoke cijene. Pa nam potpadala krila i sad svi po zemlji, ono, jel, pužemo. Zato kaže poslanik, ali salatu usamen, tawaba alillahi rafa'a. Ko se ponižava Allaha radi, njega će Allah uzdići. A poniznost, draga moje braće i sjene sestre, dolazi produktom odgoja. Pa ti ćeš biti veliki stručnjak u ovim borlačkim vještinama. Ne primijeti to na njemu. On kad najđe pute da udara ljuda ramenima, nego on se provlači ti preko on se ne zna hljeba na je. Ali ti imeš ga, odmah se poravni, samo treba dva metra bez geometra. Posle toga. Onda ti kažeš kako ovaj Bruce Lee pored mene. Jel? Ovaj. E tako i u ilumu, vidite čovjeka koji je tek u onoj, jeli, hamasnoj fazi kada ga zagrije, uvijek je on, znači neki hadis našao punje energije, ali to treba kasnije da se poredaju karike, jer ovaj maraton je do Allaha subhanahu wa ta'ala dug. Zato su sufije rekle, ovo je dug put, hajmo kakvi tarikata se fata. Pa onaj se jedan završio na probadanju, drugi se završio tamo s nekim ovaj, umrlim dedama koji im donose nekakvu sreću na faku. Ona je završila s nekim brzinom, ona je s nekim ovim ili onim. Ovaj put, zato je ehlu sunneti, oni koji, znači, idu putem poslanika, ali salatu mu salam, idu iza njega i dobro proučavaju svaku stopu koju će napraviti. Kažem, draga moja braću, globalno gledano, dolazi zanimljiva vremena. Zato kažem pojačati ibadete, pogotovo druženje sa Allahom knjigom, pojačati isten odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala i raditi dobra djela. Neko hoće i često me ljudi zaustavljaju i kažu šta je ovo, može se ovo kako pomijeti tako dalje, može za Allahu pomoći? ali dijete ne može narasti za sekundu. Bolest se ne može izlijeti za sekundu, osim ako Allah odredi, ali vidimo Allahom sunnetu najmanja bolest gripa, neka treba deset dana. A zamisli onda srčane bolesti, i duhovne i tjelesne, kako se teško stanivaju. ali treba raditi na tome. I zato, draga moja braću, sa svakim finom, budimo ehlu sunneti linnas, Warhamun nas ili nas. Budimo menheđa ehle sunneta koji je najmilost prije prema ljudima. Mi treba da budemo stabilni i da naša stabilnost utječe pozitivno na druge i da imamo snage za oprost, da imamo snage za, znači, za face to face sa svakim. Mi smo toliko transparentni i nemamo tukije kao što nam neki pripisuju i imamo snage da sjednemo čak sa prisnim neprijateljem i da mu kažemo ko smo, šta smo i šta hoćemo, a s onim ko nam je i u datom momentu možda svjesno ili nesvjesno neprijatelj, radit ćemo da jednoga dana naš prisni prijatelj postane. Jer kaže Allah te barek i ta'ala na zlo uzrati dobrim pa ćeš vidjeti da će onaj koji ti bio zakleti neprijatelj prisni prijatelj postati. Vama ju lakaha ille ledina sabaru. A to ne mogu osim oni koji su velikim saburom obdareni. Vama ju lakaha ille duhavbin adim. I to mogu samo oni koji imaju velike ambicije. Velike znači vizije. Koji nisu onako što mogu tko skuha neku čorbu, on kaže ovo je najbolje. Nego oni imaju velike vizije, znači znaju da šeitan ne spava. Da je šeitan uspio krv da se prolije među Adamom i sinovima. Da je šeitan uspio zavis i mržnju među i sinovima do te mjere da su jedni rekli hajmo Jus pa ubiti a oni su liberalni dali predo se obuna da. Tako i ovo vrijeme, vrijeme veliki podjela, vrijeme veliki optužbi, priča, qila wa qal, wa kesratu su'al, najbolje u ovome vremenu što možeš da uradiš, jeste da lažeš na kvadrat. Kako smo sad razvojili? Pošto mi, inače, draga moja braću, često lažemo tamo gdje Allah naredio iskrenost da lažemo na kvadrata, to je da se koristimo laži da bi pomirili muslimane. I to je jedan od tri prostora gdje se smije slagati. E tu, ako već imamo loše navike i žahilijeta, naviko da lažeš, ima jedno prostor, ima jedna bauštala, laži na kvadrat čoveče, očejiti malo, a možda poslije toga veliki hajr bude. Pomiriš muslimane i ujediniš sa muslimana A mi smo, draga moja braćo, narod koji često, evo i zadnje vrijeme pokazuje, često razmišljamo, ne treba nas pored, ali često razmišljamo kao hajvani. Znate da kod hajvana ima crno i bijelo. Znači, hajvan kad izađe u pašu, ne vidi ljubičicu, ljubičastu boju, ne vidi, znači, da je dren crvene boje, ne vidi da je limun žut, ne vidi da je jabuka rumena, nego ima crna trava i bijela trava. I zato kada hoće da, da pobudali bik šta radi, uzmu crvene boje malo i vidiš kako on po vampiri. Eh, kod insana ne smije tako da bude. Mi uzimamo sve boje u obzir, ali ne dozvolimo da nam neko bučković napravi. Ovo, su, ovo je jako bitno napravimo razlog. Mi sve boje uzimamo u obzir, ali ne damo da se bučkuriš od toga napravi. Pa zbog toga i u ovome slučaju budimo oni koji nećemo milimetra ostupiti od akide ehli sunnata. Budimo oni koji će biti komparativnog fika. Znači da uvijek gledamo da uzmemo znači kaulu rađeh, najjače mišljenje. Budimo znači primjernog ahlaka onako kako je to radio poslanik alaih salatu wasalam, nemojmo u ahlaku koristiti, znaš, ja sam bošnjo, i ne znaš, ti kod mene je tako, ja ne mogu drugačije. Ahlak, kod nekoga je uređena blagodat za Allaha Želešanuhu, pa onda samo još navuče neke posebne nijanse Koranom i Sunnetom, a kod nekoga se mora, znači, jednostavno ugraditi ahlak, kao što se ugrađuje kod čovjeka ili kod dunjavčke stvari mnogo toga. Nakala mi se lijepo, I to onda fino daje posadan, imaš neku divljakinju, jabuku, ha? divlja pravo. Počneš da je jedeš gorka. More jedino u turšiju, pošto Bože ne zna turšiju, zna pravi trakiju, niko se ne bavi s tim lijekom. I onda šta se, ali od, od te divljakinje se može napraviti i kalemom postići neka posebna jabuka, koja će biti naoko lijepa. Jer od one divljakinje nema onaj sitna ko fliker. A može i kad je zagrizneš, ona pucketa pino ustima. Jel tako? E, tako i ahlak, ako neko nema, on se dograđuje, imaju sada, znači, ove specijalne metode kako se ugrađiva ahlak, samo sedeš na etahijatu, fino pred šehom, i on uzme kefu i riba, sve gdje hrđe ima. I onda kad dođe do, do, do one osnove, onda to fino malo premaže tamo ako imaju one neke rane, malo čeka da se osuši, onda ide, jeli, prvo podloga, pa onda ide fina. Izađeš ti fin na ulicu, onako kako to Islam od tebe traži. Da si u poslovanju, znači, precizan i iskren, a da si u emanetima odgovoran, da si pred roditeljem, da si kao, znači, pedem jak, da se ko mrav na svojim roditeljima, ne smiješ više od dva harfa, uf, i to je plafon. I za uf ćeš biti pitan, vola te kullehuma ufim, i nemoj im reći ni ufim, dva harfa. Treći, ako složiš, to je onda belaj na kvadrat. Ovo je belaj. A treći harf je još belaj na kvadrat, da uvažavaš svakog brata muslimana. I da se ponižavaš Allaha radi pred njim dok je god od ehlu kibli. Znači, čak kad nije od ehli sunneta u pravom smislu, ako je šarija na maturidija, da, da mu nađeš metode, da mu priđeš. A onda, da mu, kao što kaže danas jedan brat, kaže, putovao sam sa čovjekom na jedan poslovni sastanak čovjekom koji u Republici Mrskoj drži sve, znači, koke i proizvodnju pilića i tako dalje, čim sam sjeo stanjem u auto, odmah me je čovjek počeo ispitivati o islamu. Pa sam mu ja rekao, čovječe, naš put je dug do Austrije. Preforsirat ćeš se. Kaže, naprotiv, ja se bojim da bilo koju minutu izgubim. Pa kaže, šta misliš, šta sam mu pričao? Nisam rekao, ja sam ispravan, a ti si neispravan. To je istina, ali tako? Nemo kaže, hajde da vidimo šta je sa Isusom. Kako vi gledate na Isusa, kako gledamo mi. Mi kaže, ne bi mogli nikako biti vjernici da ne vidimo Isusa, i sram. I da neko počne da ga crta ili da ga vrijeđa i tako dalje, morali bi skakati u kao što skačemo za Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A kaže, kod vas je problem. Vi ne znate šta ćete sa Isusom. Je tako? Kaže, jest tako. Jedni smatri da je Bog, jedni da je Boži sin, jedni da je ubijen pa je sve grijehe ponio. I kaže, i vama nije alkohol dozvoljen, ni nemoral, ni ovo, ali vi se ne pridržavate. Zato, kažem, draga moja braćo, oblikovat se tim temeljnim principima, jer sad će zaista biti zanimljivo u ovome periodu, jer sam svijet ovo posmatra. Ovo je čovjek koji je težak milionima. Znači, pogledajte, ljudi se sve više interesuju za islam. I bit će velika navala. Pa šta ćemo ako nam navali ljudi? A mi kažemo, ko što kaže turski hođa u Njemačkoj, došao mu švabo da primi islam, kaj ti malo ospavaj, možda i sigura. <laughs> Da ne bi vi govorili Srbima i Hrvatima, aj ti malo ospavaj, možda nisi dobar, nisi baš. Ili, dođe, došao skoro švabo u Njemačkoj da primi islam kod našeg hođe, a ovo natovario kaje, evo ti je spisa što treba prvo da naučiš. Dolem trkejfe sve snure. imanske šarte, islamske šarte, abdeske dove, velike guslu, mali guslu, pa to ne zna pola uleme bolan. Ove što novotarije izmišlja. I on te, jer skoro mladić kaj u medresi, rekao profesor, kaj profesore, ove 13 dova uz abdes, Aj, bogat, kako ti stigneš kada mi tamo jednu proučimo, pa onda kaj, zabunim se, pa dopala abdesta, pa moram, i uvijek kaj, kasnim na dva rekaata. Kako vi, jeste vi kaj, pošto vi prostor vjerovatno to nekako uhak za dobro, kako se snalazite u tim dovama da stignete i abdest, i dove, i stiš na početni tekpir? Ma kaj, daj, ba, to i ja kaj nekad da proučim, to je plan i program, traži se, ovaj. Zato kaže, draga moja braću, mi se moramo odgojiti, jer zaista ovaj narod oko nas dolazi sada sljedeća faza, kada će ljudi skupinama tražiti spasa u islamu. Pa da ne bi mi govorili, hajde ti malo ospavaj, ili hajde len terkefe nauči, nego da možemo, znači zato se islamski učinjaci slažu, da kada bi čovjek bahnuo na džumu i rekao ljudi, a hoću islam, staje hudba, neko da ga na brzinu pokaže mu kako se okupa, izgovori šehadet, jer šta? Ako se odgodi njegovo primanje islama, pa on umri. Ko će biti odgovoran za njegov kufr? A on je izrazio želju da uđe u Allahu vjeru. Pa zbog toga, draga moje braćo, što više upoznavati din i zato kažem i ovdje kod nas, evo vidite, neko je se dvomio da li da odem da negdje naučim arapski jezik. Evo još malo neš moći gdje otići. Znači morat ćeš da se zadovoljiš sa svojim mjestom gdje si tu si i da učiš. Ali se opet može uz Allahu te barake od tada pomoći. Zato molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ovi događaji nas pozitivno raspolože i da nam dadnu snage da što više dove činimo Allahu te barake wa ta'ala da pošalje one koji će od te rude koja se sad tamo otkrila, da se od te rude što više kvaliteta izvuči, da se dođe do srebra i bronze i ostali vredni materijala. Molim Allaha te barek ta'ala da imi na ovim prostorima imam osjećaj da smo mi dobro se uspavali, da jednostavno kontamo, znači mi smo završili ovo je domet našega, naše mogućnost da dođe, da se dovuče nekad na predavanje, da se dovuče jedva nekad na, nekad na neku jaciju i tako dalje. Islam traži vruće, spremne, vesele ljude koji su ljudi od akcije za Allahu te bareke ve taala Molim Allaha te bareke ve taala da nas učini da budemo mi pozitivan primer drugima jer često mi govorimo a djela nas ne prate Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ubrza pomoć i pobjedu Islama na svim nivoima i da mi budemo ti koji ćemo gledati i uživati u tom islamskom ambijentu na čitavom dunjavuku. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته